Մեր անվտանգության երաշխավորը եղել մնում են ու կմնան մեր զինված ուժերը։ Բանակն է եթերում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել։ են Նոյեմբերի 17-ը Պաշտպանության բանակի օրացույցում նշվում է որպես բուժծառայողի օր։ Մեր անդրադարձը 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ամենացորդ նվիրյալներից մեկը՝ Արայիկ Բաղդասարյան։ Գեղազնիկ Միքայելյան, Արցախյան ազգային ազատագրական պատերազմի ռահվիրանն ու ազգային հերոսը։ Փոթորիկ Կովկասում 44-օրյա պատերազմի տարածաշրջանային ու աշխարհակահաղական չափումները։ ԽՍՀՄ ռազմաբժշկական ծառայության հայազգի գեներալը Նիկոլայ Ավշարյանի կյանքն ու գործունեությունը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա օպերների ընթացքում։ Բուժ ծառայողի օրը Նոյեմբերի 17-ը Պաշտպանության բանակի օրացույցում նշում է որպես բուժ ծառայողի օր։ Օրը եւս մեկ առիթ է գնահատական տալու այն ցաներ ու պատասխանատու աշխատանքին, այն երևակայելի ջանքերին ու երանդին, որ զինվորական բուժաշխատողը մշտապես ներդնում է յուրաքանչյուր հիվանդ եւ վիրավոր զինծառայողի ապակինման գործում, հաճախ վտանգելով սեփական կյանքն ու առողջությունը։ Ստեղծվելով Արցախյան գոյապայքարի տարիներին, ինչպես Պաշտպանության բանակի մյուս բոլոր զորատեսակներն ու ծառայությունները, որ ծառայությունը եւս լայն թափով շարունակել է վերազինվել եւ ընդլայնել իր հնարավորությունները, վերածվելով լիովին կայացած համակարգի, որը ունակ էր բարձրակարգ բժշկական ծառայություններ մատուցել զինծառայողներին եւ քաղաքացիական ազգաբնակչությանը, ինչպես խաղաղ, այնպես էլ պատերազմական պայմաններում։ Որն առիթ է ոչ միայն ամփոփելու ռազմաբժշկական ծառայության ձեռքբերումները, մատնացույց անելու խնդիրները, այլ նաև հիշելու նահատակված բույսարայոների սխրանքները, Դրվատանկի խոսքեր ասելու զինվորական բժիշկներին, բուժակներին, բուժքույրերին, մայրապետերին, սանհրանգիչներին եւ սանիտար վարորդներին։ Բարձր ու հերոսաբար պահելով բուժաշխատողի պատիվը, նրանք միշտ եւ հատկապես այս վերջին ցաներ շրջանում գիշեր ու զորազնուրացությամբ իրականացնում են իրենց ծառայությունը։ Լսենք գործարարության գնդապետ Վահե Գենուլյանին։ Ցանկացած միջոցառումների ժամանակ պարտադիր նշվում է մեր հերոս տղաների անունները եւ նրանց կատարած աշխատանքը, նրանց կատարած սխրանքը։ Իհարկե, ցավալի է։ Մենք ունեցել ենք բազմաթիվ զոհեր, սկսած վարորդ սանիտարներից մինչև բժիշկ սպաները։ Ցավալի է, բայց նրանք իհարկե այդ ծառայությունը իրականացնելուց փրկել են բազմաթիվ կյանքեր եւ մեզ դա իհարկե պարտավորեցնում է, որ մենք ել ավելի մեր ջանքերը եւ մեր գիտելիքները ուղենք նրան, որպիսի նաեւ դաստիարակենք ռազմական բժիշկների սերունդ, որոնք որ առաջնահերթ կլմծված կլինեն հայրենասիրությամբ, բարձր գիտելիքներով օժտված եւ բարձր կամայական հատկանիշներով։ Բոլոր ժամանակներում մարդկությունը խորին հարգանքով ու ակնածանքով է վերաբերվել զինվորական բուժաշխատողի մասնագիտությանը։ Սա առավելակնառու է այսօր ու մեր պայմաններում, քանի որ մեր զինծառայողների առողջությունը մեծապես կախված է հենց զինվորական բուժաշխատողների տքնաջան աշխատանքից։ Հպարտությամբ պետք է նշել, որ բժշկական ծառայությունն այսօր ունի բազմաթիվ պատրաստված կադրեր, որոնց օրինակով ու ոգով կդաստիարակվեն ռազմական բժիշկների եւ բուժաշխատողի հետագա սերունդները։ Բուժ ծառայողների համար առանձնահատուկ փորձություն են 2020-ից 2021 թվականները։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի դեմ ուղղված ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիայի առաջին իսկ օրերին զինվորական բժիշկները վտանգելով իրենց կյանքը տարհանում, բուժում, փրկում էին մահվան ճիրաններում գտնվող զինվորին, սպային, կամավորականին եւ խաղաղ բնակչին։ Արհամարելով հոգնածությունը առանց դաթարի առաջնագույցում թե թիկունքում բժիշկ թե բուժքույր դիմակայում էին ամենօրյա մարտահրավերներին։ Զինվորական բժիշկներն արեցին առավելագույնը՝ նորեր գրելով ռազմաբժշկական տարեգրության մեջ։ Մասնագիտական բարձր գիտելիքների եւ փորձի շնորհիվ ոչ միայն հոսպիտալներում, այլ նաև առաջնագիծը ապահովող բոլոր բժշկական ջոկատներում եւ զորամասի բժշկական ծառայություններում ցուցաբերվել է որակյալ եւ նպատակային բժողություն։ Ցավոք պատերազմական գործողությունների ընթացքում հերոսաբար զոհվեցին բժիշկներ, բուժակներ, սանհրանգիչներ, սանիտար վարորդներ։ Նրանցից յուրաքանչյուրն իր առաքելությունը կատարեց մինչև վերջ, զոհվեցին, բայց հավատարիմ մնացին մարդասիրական իրենց կոչմանն ու առաքելությանը։ Չդադարող կրակի պայմաններում աննուկուն ու համար պայքար մղեցին հայրենիքի յուրաքանչյուր պաշտպանի կյանքի համար։ Նրանց շնորհիվ շարքում են երկրորդ կյանք ստացած զինծառայողներն ու կամավորականները։ Զինվորական բժիշկն այն եզակի մասնագետներից է, որ իր գործունեությունից առաջ երթվում է երկու անգամ՝ որպես զինվորական եւ ապա որպես բժիշկ։ Այդ պիսով պարտավորվում է մասնագիտական պարտականությունները կատարելիս երբեք չմոռանալ, որ գործ ունի մեր պետության սահմանների անառիկությունը պահպանող զինծառայողի կյանքի ու առողջության հետ։ Շնորհավորում ենք Հիպոկրատի երթմանահավատարիմներին իրենց մասնագիտական տոնորվա կապակցությամբ եւ մաղթում նրանոր հաջողություններ իրենց բարդ եւ պատասխանատու առաքելության իրականացման մեջ։ Հայրենիքի ամնացորդ նվիրյալը Հանուն հայրենիքյան մահացած նվիրյալների անունները սերունդների հիշողության մեջ վարպահելու եւ նրանց օրինակով ապագա հայրենաց պաշտպաներ դաստիարակելու նպատակով բանակ հաղորդաշարի թողարկումներում մենք բարբերաբար անդրադառնում ենք 2020 թվականի Արցախյան գոյապայքարում մարտիրոսված տղաներին նրանց խրագործություններին, տեղի ունեցած շարժամարտական դրվագներին, զինվորականի ու մարդու կերպարին, որոնցից յուրաքանչյուրը մի ինքնատիպ ու նվիրական պատմություն է, մի կյանքի պատմություն, չիրականացված իրազանքներով ու իրականության բազմաժանր գույներով։ 24-ամյա Արայիկ Բաղդասարյանը նույնպես հայրենիքի նվիրյալ մարտիկներից էր։ Դեռ մանկուն զինվորների մասին նա իր պատկերացումներն ուներ եւ գիտեր, որ մի օր ինքն էլ դառնալու է նրանցից մեկը։ Ծառայության ընթացքում երիտասարդը մասնակցել է նաև ապրիլյան քարորիա մարտական գործողություններին։ Նա չափազանց շատ էր սիրում Արցախը։ Ննջասենյակի պատից անգամ քարվաճարից բերած իր հուշերն էր վրձնով պատկերել։ Այնտեղ բնակություն հաստատելու մասին էր երազում։ Խոսելով եղբոր մասին, հենց այդպես է նրան բնութագրում քույրը՝ Սոֆիա Բաղդասարյանը։ Հարցնում ենք ինչ ես դառնալու, ասում եմ զինվոր եմ դառնալու։ Շատ խելացի էր, շատ ձգտող, հասնող, ինքը իր ձեռքով ռեմոնտ էր արել, ցախ կողմի պատի վրա ամբողջով մարի լեռներներ եւ մի փոքր տուն էր նկարել, հարցրեցի, ասում եմ, արաս ինչ ես, այս մի տունը նկարել, մի հատ էլ կայլա վերևը նկարել, որ ավելի հետաքրքիր լինի, ասեց Սոֆի, այս իմ տունն է դիրքեր են եղել, որ արդեն հակառակորդի վերահսկողության տակ էր։ Արոս եւ իր զինակից ընկերը հաստատիղներ են գնով վերցնում, կարևոր քարտեզներ եւ զենք։ Երկու անգամ իհարկե գործողությունը կատարում են։ Հրամանատարի նահանջին չենթարկվելով 6 հոգով միջև վերջ կռվում են։ Արայիկ Բաղդասարյանը ծնվել է 1996 թվականին մայրաքաղաք Երևանում։ Արայիկը ընկերասեր էր, ասաման բարի սիրտ ուներ բազմակողմանի զարգացած, զբաղվում էր նկարչությամբ, երաժշտությամբ, աշխատում էր որպես խոհարար, IT ոլորտում իր հմտություններն էր կատարելագործում, մի քանի լեզու ուսումնասիրում։ Մտերիմներից Հասմիկ Այվազյանն է բնութագրում։ Որ հայ ասում են, ես հենց Արայեկին եմ պատկերացնում, որովհետև եթե ձգտեր դեպի ուսում, սովորեր, իմանար, օգներ, թույլին պաշտպաներ, այդ տեսակներ ինքը։ Ինձ մեր կրաս աղջիկին ասում ենք, մեր կրաս աղջիկն ես։ 2016 թվականին Արայիկը անցել էր ժամկետային զինվորական ծառայության։ Խարվաճառում էր հայրենիքի հանդեպ պարտքը կատարել։ Կարկապահ ծառայության եւ պարտականությունները գերազանց կատարելու համար էլ ստացել է իր առաջին զինվորական կոչումը։ Արայիկի ընկերը Նովլետ Զարքարյանը նրան ներկայացնում է այնպես, ինչպես իր սրտում եւ հիշողության մեջ է մնացել։ Արայիկը սկզբնական շրջանում ծառայում էր հակատանկային դասակում, հետագայում տեղափոխվեց մեր վաշտ, մեր վաշտ տեղափոխվելուց գնդացրորդ էր սկզբում, որից հետո արդեն ծառայության, լավ ծառայության համար դարձավ ճոկիր ամանատար, ստացավ սերժանտական զինվորական կոչում եւ հայրենիքի հանդեպ անսահման սերը Արայիկին երկրորդ անգամ եւս մղում է պայքարի։ Սեպտեմբերի 28-ին նազին կոմիսարիատում կամավորագրվելու ցանկություն է հայտնում։ Նրան հորդորում են սպասել մինչև հաջորդ օրը, սակայն համբերել չէր կարող։ Եվ ամիջապես միանալով Արցախ մեկնող բժիշկ ընկերների խմբին եւ չլսելով որևէ մեկի հորդորը, մեկնում է ռազմաճակատ։ Ներկայացնում է ընկերը, Չնայած այն հանգամանքին, որ Արայիկն էլ արդեն հասկացել էր, որ ռազմական գործողությունները բավական ինտենսիվ են գնում, բավական վտանգավոր է առաջնագծում, ու ինչքան էլ Ստեփանակերտում էլ մի քանի անգամ համոզեցի, որ վերադառնա Երևան, Արայիկը ինչ ճանապարհելուց հետո արդեն կամավոր խմբերի միացավ, սկզբում գնաց Մատաղիս, որից հետո երկու օր հետո արդեն տեղափոխվեց ջրական չնայած ինչև այդ մեր զրույցներով էլ, տեղի զրույցներով էլ հասկանալի էր, որ ամենածանր մարտական գործողությունները հենց ջրականում են գնում։ Ու հենց այդ ցաներ գործողությունների պատճառով է, որ խիզախ հայորդին որոշում է կռվել ջրականում։ Նա առանց վարանելու նետվում է մարտերի մեջ, բազմաթիվ խնդիրներ կատարում, ռազմավարական նշանակության քարտեզներ դուրս բերում հակառակորդի դիրքից։ Իր վերջին հերոսական կռիվը Արայիկ Բաղդասարյանը մղում է հոկտեմբերի 3-ին, Փարք ու պատիվ հանուն հայրենիքի անմահացած բոլոր նվիրյալներին։ Գերազնիկ Միքայելյան, Գերազնիկ Միքայելյանը ծնվել է 1951 թվականի նոյեմբերի 16-ին Արագածոտնի մարզի Լեռնարոտ գյուղում ավարտելով գյուղի դպրոց այնուհետև ստացել է գյուղատնտեսական միջնակարգ մասնագիտական կրթություն։ Եղել է աշտարակի երկրապահ կամավորական ջոկատի հրամանատար, աչքի ընկել համարձակությամբ եւ ռազմական տեխնիկային տիրապետելու հմտությամբ։ Արցախյան ազատագրական պատերազմի առաջին օրերից մասնակցել է Գորիսի, Մեղրիի, Նոյեմբերյանի, Իջևանի, Արարատի շրջանների ինքնապաշտպանական մարտերին։ Սպանվել է 1990 թվականի օգոստոսի 29-ին Երևանում։ Աճունն ամփոփվել է աշտարակի շրջանի Սասունիկ գյուղում, ցակումով Սասունիկ ելի Գյուզան գյուղից էր։ Հայրենիքի պաշտպանության գործում համազգային նշանակություն ունեցող բացառիկ ծառայությունների համար 1996 թվականի սեպտեմբերի 20-ին հետ մահուշնորվել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոսի բարձրագույն կոչում, ապարգևատրվել հայրենիքի իշխանանշանով։ 44-օրյա պատերազմի տարածաշրջանային ու աշխարհակղական չափումները Նոյեմբերի 15-ին Ստեփանակերտի Պոլելյուարի տուն ֆրանկաֆոնիայի կենտրոնում տեղի ունեցել Փոթորիկ Կովկասում գրքի հայերեն հրատարակության շնորհանդեսը։ Այն 2020 թվականի Ղարաբաղյան պատերազմի մասին ռուս, հայ, Թուրքիա միջազգային փորձագետների հոդվածների ժողովածու է, որը 2021-ին հրատարակել է Մոսկվայի ռազմավարությունների եւ տեխնոլոգիաների կենտրոնը։ 9 հոդվածների 12 հեղինակները քաղաքագետներ եւ ռազմական փորձագետներ են որոնք անդրադառնում են Ղարաբաղյան խնդրի տարբեր անկյունների, մարտական գործողությունների ընթացքին եւ խնդիրներին, տարածաշրջանային զարգացումներին։ Աշխատությունը քննում է հայ-ադրբեջանական զինված հակամարտության հիմնական պատճառները, ընթացքը եւ հետևանքները ներգրավված բոլոր կողմերի համար։ Հետազոտության հեղինակները վերլուծում են ռազմական եւ ռազմատեխնիկական այն ասպեկտները, որոնք ազդել են պատերազմի ելքի վրա։ Քննության նյութ են հարավային Կովկասի առանցքային խաղացողների նաև Ռուսաստանի ու Թուրքիայի քաղաքական բարդ հարաբերությունները։ Այսօր պետությունները հայտնվել են դանդաղ հոսանքում, ցաներ հարվածների ու նոր նավաբեկությունների վտանգի ճիշտ մեջտեղում։ Ղարաբաղում պատերազմն այդպիսի նավաբեկություն էր, որը բոլորի համար փոխեց ամեն ինչ։ Առաջին հերթին բախումների ուղիղ մասնակիցների՝ Արցախի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի։ Պատերազմի ելք ցամաքում, որը կանխորոշված էր օթում, Ադրբեջանի ղեկավարության որոշումները գրքում բացատրվում են մարտադաշտից ռազմական հետ հայացքով եւ քաղաքագիտական արժեքավոր վերլուծությամբ։ Առանձին անդրադարձ կա Հայաստանի ղեկավարության քայլերին, որոնց վերաբերող հարցերը դեռ հնչում են։ Կենտրոնի հրապարակած փոթորիկ Կովկասում գիրքը եւ հետազոտությունն անդրադառնում է պատերազմի նախապատմությանը, լայն միջազգային համատեքստին եւ հենց ռազմական բաղադրիչին։ Պատմական սոցիոլոգ Գեորգի Դերլուգյանը վերլուծելով պատերազմին նախորդած մի քանի հարյուրամյակի մակրոքաղաքական զարգացումները անդրադառնում է նաև պատերազմի արդյունքներին ու շեշտում, որ հաղթանակած Ադրբեջանի տարածքում արդեն 4 բանակ կա։ Ինչպես է այժմ Բաքվում պատրաստվում իր տարածքում միավորել 4 բանակ՝ իր սեփականը, թուրք ռազմական փորձագետներին, ռուս խաղապահներին ու հայկական կազմավորումների մնացորդներին։ Առանձին հարց է թե Իրանը ինչ կարող է ձեռնարկել՝ ի պատասխան Ադրբեջանում իսրայելցիների ներկայության։ Ռուս քաղաքագետ Սերգեյ Մարկեդոնովը վերլուծում է 2020 թվականի պատերազմի արդյունքները տարածաշրջանի համար։ Նա նկատում է, որ ընդհանուր առմամբ Անկարայի դիրքերի համարապնդումը, բայց առանց Ռուսաստանի Կովկասում ամբողջական թուլացման, ուժեղացնում է մերձավոր արևելյան դինամիկայի ազդեցությունը Կովկասյան գործընթացների վրա։ Քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը եւս անդրադառնում է մերձավոր արևելյան զարգացումների հարավ Կովկասյան տարածաշրջանի վրա հարաճուն ազդեցության խնդրին։ Մոսկվայի ռազմավարությունների եւ տեխնոլոգիաների վերլուծության կենտրոնի տնօրեն Ռուսլան Պուխովը եւ նրա տեղակալ Կոստանտին Մակիենկոն մանրամասն վերլուծելով պատերազմի ընթացքը հակնարկում են, որ Ռուսաստանը Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում պարտված կողմ է, քանի որ նրա ավանդական ազդեցության տիրույթում հետխորթային տարածքում Թուրքիա միջամտություն է ունեցել եւ հաղթանակ տարել Ռուսաստանի դաշնակից Հայաստանի նկատմամբ։ Թուրք վերլուծաբան Քերիմ Հասը նշում է, որ պատերազմից հետո Անկարան, չնայած այդքան մեծ մասնակցությանը պատերազմին, դուրս թողնվեց բանակցությունների սեղանից, որ անցան Կրեմլի հովանու ներքո։ Ավելին, Ղարաբաղում ռուս խաղապահներ տեղակայվեցին, իսկ թուրքերը սահմանափակվեցին միայն աղդամում գործող համատեղ մշտադիտարկման կենտրոնով։ Լեոնիդ Ներսիսյանը եւ Մարկ Խազալետն անդրադառնում են պատերազմում ԱԹՍ-ների լայնածավալ կիրառման խնդրին, ընդունելով ադրբեջանի ակնհայտ առավելությունն օթում։ Անոթաչումների խնդրին է անդրադառնում նաև բրիտանացի մասնագետ Դուգլաս Բարին։ Կարևորելով դրանց դերը, նա այնուամենայնիվ նշում է, որ չի կարելի գերադասել այն։ Փոթորիկ Կովկասում գիրքը ոչ ամբողջական, բայց բավականին լավ ու հստակ պատկեր է տալիս Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի բազմաթիվ կողմերի մասին։ ԽՍՀՄ ռազմաբժշկական ծառայության գեներալը Բանակ հաղորդաշարի թողարկումներում մենք բարբերաբար անդրադառնում ենք նաև հայ ժողովրդի բազմադարյա պատմության տարբեր ժամանակաշրջաններում սեփական հայրենիքում ապրելու գոյապայքարում աչքի ընկած հրամանատարների ու նվիրյալների կյանքին ու գործունեությանը, նրանց խրագործություններին, հրյանավեր գործերին ու արժանահիշատակ պատմություններին։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ անցնող շաբաթվա ընթացքում հայոց բանակում նշվում է բուժ ծառայողի օրը, Այս անգամ կանդրադառնանք բուժծառայության գեներալներից մեկի Նիկոլայ Կոստանդինի Ավշարովի հայկական տարբերակով Ավշարյանի կյանքին ու գործունեությանը։ Ծնվել է 1893 թվականի նոյեմբերի 15-ին։ Այն ժամանակվա ռուսական կայսրության Շամախի գավառի հնղար գյուղում Խորթային բանակի ռազմաբժշկական ծառայության ապագա գեներալի ընտանիքը 1904 թվականին հաստատվել է Բաքվում, որտեղ 1905 թվականին ավարտել է հնգամյա մասնավոր դպրոցը։ 1910 թվականին Բաքվի ռեալական ուսումնարանը։ 1915 թվականին Կիևի բժշկական համալսարանի 5-րդ կուրսը, որից հետո զորակոչվել է զինվորական ծառայության։ 1930 թվականին մասնակցել է Կարմիր բանակի Մոսկվայի ռազմական ակադեմիայի բարձրագույն հրամկազմի դասընթացին։ 1915-ից 1917 թվականներին եղել է Կիևի 308-րդ դաշտային պահեստային հոսպիտալի, Ումանի 14-րդ պահեստային եւ 7-րդ ֆինլանդական գնդի բժշկի պաշտոնակատար ապա 21-րդ հրաձգային գնդի ավակ բժիշկ 1918 թվականին Բաքվի Կարմիր բանակի բժիշկ 1918-ից 19 թվականներին Բաքվի Միխայլովսկու անվան հիվանդանոցի օրդինատոր Նախիջևանի Ագուլիսի գավառի բժիշկ 1919 թվականին ձերբակալվել եւ բանտարկվել Օրդուբադում ապա արտաքսվել Իրան 1920 թվականին վերադարձել է Բաքու եւ անդամագրվել Կարմիր բանակի շարքերը։ 1920-ից 22 թվականներին եղել է Բաքվի Բաշխիչ հոսպիտալի օրդինատոր, 11-րդ բանակի 4-րդ դաշտային հոսպիտալի ավագ բժիշկ, նույն բանակի 4-րդ հեծյալ դիվիզիայի բրիգադային հիվանդանոցի գլխավոր բժիշկ, ապա նույն դիվիզիայի սանիտարական ծառայության պետ։ 1922-ից 23 թվականներին Բաթումիի, Թիբլիսի, Բաքվի հիվանդանոցների օրդինատոր, համատեղությամբ կատարել է Բաթումիի բանակային բժշկական հանձնաժողովի անդամի եւ Բաքվի համանուն հանձնաժողովի նախագահի պարտականությունները։ 1923-ից 24 թվականներին եղել է Ստեփնիկի անվան 2-րդ դիվիզիայի բժիշկ։ 1924-ից 26 թվականներին ադրբեջանական դիվիզիայի առաջին հրաձգային գնդի ավագ բժիշկ։ 1926-ից 29 թվականներին Կարմիր բանակի ռազմասանիտարական վարչության պետի օգնական։ 1929-ից 30 թվականներին Մոսկվայի զինվորական օկրուգի ռազմասանիտարական վարչության պետի օգնական։ 1930-ից 32 թվականներին Կարմիր բանակի եւ Պատորիայի ռազմաառողջարանային կայանի պետ։ 1933